الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Әнә отдейін бірдің мұсылманға болып шатлық етіп, әмді қиліп, шүкір қилар әр янда құрбалы. Ko'ngillar shod chehrlar oq mehrlarda yetimlar soq mehrliklar innomidim bo'lib mamnun kular totli Ana oddi yangi bir tong har yonni shodlik bir oldi ko'ngil bog'landi chambarchas mehr hamdilg'a o'rnaldi Ana tang bir zikr sajda ko'zim chaqnar umidlarda demak bu etni naqdoq ham birlikka yo'lga sosildi Герәләшкән төмен қоллар юйылған нөч адавәтләр болып дылла қойрам болған рәшік әсәт қасавәтләр Sevdim dostum yürün dostum Dillar şadlıqda jim bo'lsin Sizlar rahimli qilib barpo Ko'lin kessin nadomatlar Ko'zimning ko'rgini hayot Ajab ko'rkam qiyofatdir Ko'ling bu kunda shodlanmoq Bak mulazzat ibodatdir Güler insan dili mennan Güler hatta ki yer asman Bilen bu gün musulman Çün katta nimet saadettir Әйтің тәйбір қаран көкке седің жар көкне бір алсын көріп кәпірнің қан қалбе ерің зардап қалық толсын Болың мөмін ерің күнтін шөмделәдін болыр үстін Әйтің тәйбір бүгін бірлік енақлық бізге ер болсын Gereleşken tümen kollar yoyulgan nöçe davetler болып dilla қойрам болған reşi keset kasavetler Dilun dostum yurun dostum Dillar şadliqda jim bo'lsin Sila rahimni qilib barpo Ko'lin kessin nadomatlar Keralashgan tuman qo'llar yo'yilganni jadovatlar bo'lib dilla qo'yron bo'lgan rashakka sirqosovatlar Ko'zing dostum yuring dostum, dillar shodlikda jam bo'lsin, senlar rahimni qilib pa ko'zing kessin nadomatlar. Kelishgan tuman qullar yo'l yolg'on najadovatdir, bo'lib dillar vayron bo'lgan rashakka qasovatlar. Ko'zing dostum yuring dostum, dillar shodlikda jam bo'lsin, senlar rahimni qilib pa ko'zing kessin nadomatlar болған нәчада вәттер болып тыллап байрам болған рәшәккә сәтқа сабаттар Көлің достым, ерің достым, дылар шәтліп тажам болсын сілі рәхимне қып бір ба, көлің кес сұнады мәтләр